Yra racijos. Daugiau drive, daugiau drive. Yra racijos. Su tokia, su tokia intonacija. Su tokia... Yra racijos. Puikiai. O dabar masliai, o dabar masliai. Pasaka. Šabra. Šabra. Ačiū Jums labai, labai, e, labai, labai. Laida yra racijos, šiuo metu Jūsų ausise, mano vardas Adomas Zubė ir Jūs neklystate, mes grįžome trumpam arba ilgam. Trečias sezonas, tai jau daug arba mažai. Aš papasakosiu, kodėl mes grįžome. Mes pasielgėme panašiai kaip grupė Sel, kaip garsioji, žymioji, iš tikrųjų legendinė netgi grupė Sel, kuri tiesiog paskelbė savo uždarimo koncertus ir tada paskelbė savo vėl atidarimo koncertus. Turbūt nebeiškentė be muzikos, mes nebeiškentėme be radio, be įdomių pošnekesių, įdomių pokalbių ir grįžtame vėl prie jų. Grįžtame be salvijos ir tai labai keista, tačiau dar šią laidą salvija jūs kankins savo fotoaparato dūzgėsiu, savo fotoaparato veidrodėjimu vakarėlio caksėjimo garsu ir jums trukdys klausyti laidos, pamėginkite šį garsą praleisti prausis, nes tai yra salvijos išleidžiamas garsas, jei taikoma šiandien nekaltumo prezumcija. Nežinau, ar jį pasakys kokį žodį ar nepasakys, labai tikiuosi, kad pasakys. Man padės, nes tai iš tikrųjų pirma mano laida, kurią aš vedu vienas, tai bus turbūt daug sunkiau, bet nauji išbandymai visada laukiami mano gyvenime, ypač dabar. O mes esam neklaipėdoj, mes esam pasvalyje, kur vyksta legendinis konkursas konkursas, legendinis jaunųjų filologų konkursas, kuriame turėtų būti labai daug įvairių išsilavinusių, išprūsusių jaunų žmonių. Taip ir yra, taip ir yra daug rašančių, e, tiksliau visi rašantis, nes tai yra rašytojų konkursas, yra daug sekcijų, aš nežinau, ar visas išvardinsiu, yra dvi ar trys vertimų sekcijos, yra prozos sekcija, yra poezijos sekcija, yra publicistikos sekcija, yra tyriamojo darbo sekcija, yra tautosiko sekcija tikrai daugybė jų, mm, o sekcijose varžosi įvairūs, kaip ir sakiau, jaunieji rašytojai, kurie mėginasi savo jėgas, jiems patarimus teikia labai visokie išmoningi ir garsus pripažinti tos ryties specialistai ir vėliau vienas iš jų laimi. Visi iš dalyvių yra be abejonės talentingi, nes kad patektum į šį konkursą turi pereiti du etapus. Pirmajame vertina miesto rašytojai profesionalai, antrajame vertina jau Lietuvos didieji grandai, kurie jeigu pamato, kad su tuo žmogumi yra apie ką kalbėtis, tik tada kviečia jį į antrąjį etapą, antrąjį Lietuvos etapą. Ir aš nusprendžiau pasikviesti tris žmonės, tris dalyvius šio konkurso, kurie dalyvauja dviejose sekcijose iš daugybės. Tai du žmonės iš prozos sekcijos, viena iš publicistikos, kol kas nepristatinėsiu jų, paprašiau, kad jie patys save prisistatytų, pažiūrėsime, kaip jie supranta save, kaip jie supranta savo talentą ir ar geba įvaldyti, ar iš vis yra talentas jų manimų. Mm, aš jau kalbu, oho, kalbu beveik dvi minutės, daugiau net negu dvi minutės, taigi nebekvaršinsiu jums galvos ir leidžiu jiems patiems kalbėti. Aš esu Kipras Morkūnas iš Druskininkų 12 klasės mokinys iš Druskininkų ryto gimnazijos, iš tikrųjų daugiau nėra ką pasakyti apie mane. Tu kryptingai eini į kūrybą? krypti, jo, iš tikrųjų, aš, aš, aš kažkada sugalvojau, aš pradėjau rašyti septintoje klasėje ir labai patau, kai būdavo tie knapkiniai dar telefonai, žinai tai labai mhm. patogu būdavo rašyti ir aš siūsdavau draugam SMS, visokias nesąmonės rašydavau. Po to galvojau, visai, visai smagu iš tikrųjų yra, tai kažkaip galvojau, galėčiau aš iš to ir gyventi, bet nežinau, ar kas nors gausis, bet visai linksma būtų iš tikrųjų. Kaip galvoji, gyvensi? Eisis, eisi ir gyventi. <laughs> Tikriausiai, nu, gyvensi, gyventi gyvensi kažkiek, bet ar, ar ne badausi, tai čia kitas klausimas. Bet jo, nu, nu kažką iš to bandysiu, bet aišku, ne, ne, nebus pagrindinis pajamų šaltinis, aš taip jaučiu. Nes Lietuvoje labai sunku tai prasimažinai, tipo, bet žodžiu. O kaip tu galvoji, tu turi talentą? Ha, kas iš vis turi talentą? Nežinau, nu, gal, gal ir turiu, gal, gal ir geriau aš rašau ten tuos dalykus, negu, pavyzdžiui, mano bendramžiai iš druskinikų, jeigu vis dėlto, jeigu vis dėlto pakvietė mane iš tą filologo konkursą, tai gal kažką ir tokio turiu. Mm. Bet taip, jeigu sakysiu, ar tu turi talentą, tai ką žinau, ne, ne, nesakyčiau taip tiesiai jo, žinoma, aš esu labai talentingas jaunuolis žinai, ir panašiai. Mm. O Čia... kaip atradai talentą, kaip galvojai? Kad... Nežinau, tiesiog, net, iš tikrųjų net keista, aš, aš buvau labai, man patiko Sherlocko Holmeso romanai, man žiauriai fainas Conan Doilis ir, ir tiesiog tiesiog vieną, vieną dieną sėdėjau savo kambarį ir tiesiog norėjau kažką parašyti apie Sherlocką Holmesą, nu, nu, nes spinau, žinai. Ir tiesiog paėmiau ir į telefoną pradėjau kažką ten rašyti, rašyti, rašyti, rašyti. Ir aš ten tokią nesąmonę, nu buvau šeštoji gal klasinė, ten jis pošlas buvo, nusinčiau ten draugams, žinai, tipo, ten pažvengęs iš, iš, iš to mano viso to kūrinio ir panašiai. Ir aš pradėjau tęsti visą nesąmonės, tu Sherlock Holmesu kažkaip rašiau, rašiau, rašiau, rašiau. Po to kažkaip jau nuklydau į kažkokius tokius e, e, savo lygį, žinai, tokius kūrybinius, jau, jau ne to Sherlock Holmeso, tai taip jau gavosi, tai jau va iki konkurso. O tu valdai kaip nors tą talentą kažkaip paskirstai jį? Ne, man, man tokiais vos nepliūsniais, su, nu, pavyzdžiui, aš kaip rašytojas, aš esu labai labai neproduktyvus rašytojas, nes, nes aš, nu, tiesiog tingiu tai daryti iš tikrųjų, nu, aš tiesiog, nu, žinai, tipo, prie to kompo sėdėdavau ar pas manęs atsinaras ant laptopo. Ir tiesiog, pavyzdžiui, skaičiau škėmą, skaitau galvoju, kaip jis gerai čia parašė. Aš irgi noriu, sakau, taip gerai parašyti, tiesiog atsėdu prie kompo, rašau kažką gero, po to paskaitau, nieko nesigauna, tą vieną rašau. Galima sakyti, kad visiškai nevaldau šito talento. Bet tu pasakai, va, šnekiai, šnekiai ir sakai, aš kaip rašytojas. Tu laikai save rašytoju? Uh, jo, nes aš rašau. <laughs> o tai ko reikia rašytojai? Tiesiog reikia rašyti, jeigu tu kuri kažką naujo, jeigu tiesiog atsisėdi ir tu rašai, kuri, tai tu jau esi iš esmės rašytojas. Tai čia nėra titulas kažkoks. Tas pats, kas jeigu tu, pavyzdžiui, pasiemi fotiką, pavyzdžiui, kaip Salvija, pavyzdžiui, jinai yra rašytoja, jinai fotografija yra, nes jinai šiuo metu turi fo fotiką ir jinai fotografuojamas. Tu esi radio laidų vedėjas, pavyzdžiui, šiuo metu. Nu, Arba paltų tai nešiotojas. Iš tikrųjų, tai, tai. Grįžkim prie talento vis tik. O būna, kad komplikuoja tavo gyvenimą. Kažkaip komplikuoja? Aha, sunkina. Ką žinau, supranti, tuos druskininkuose tenais e, yra tokių, nu aš esu toksai žmogus, kai aš tipo Mano mėgstamiausi autoriai yra, pavyzdžiui, Vonegutas arba Josephas Helleris, e, Catch 22, jeigu žinai romaną, mhm. E, Bukovskis, nu jie rašo juokingai, žinai, tipo, Nu, ir, e, ir aš, pavyzdžiui, pats bandau kažką parašyti, nu, tipo, man norisi kažkokio tokio, tokio ironijos, tokios satyros turėti, bet aš parašau ir man rimtas toks gaunasi, tam galvoju, nieko neską. Nu, ir šiaip toksai gyvenime linksmas, toks kalbu, žinai, tipo, esu ir panašiai. O pas mus dabar kažkaip tai priimtina, žinai, tipo, kad tie rašytojai, tie tokie menininkai, žinai, tipo, jie tokie keistesni, žinai, ir panašiai. Ir aš bendrauju, pavyzdžiui, klasį labai gerai suturiu su tokiu, žinai, tipo, vieno vaikino kūnu, jis toks kaimietis, toksai, ir jis toks linksmas labai žmogelis, bet jis toks kaimas, kaimas, žinai. Tipo, bet su juo labai juokinga, linksma bendrauja, žinai. Ir kažkaip net nemalonu, jeigu siminžinu jam kažką, kad tipo aš čia rašau, žinai, ir paš, arba kažką ant tokio nesutraukiu, nu, jis gal nesupras, žinai, ir kažkas tokio. Tai ne, nebent, nebent tiek, žinai, tipo tok, tų, tok, tokių komplikacijų o šiaip tai savo užsidarau savo pas mane vienas kambarį ten parašau, po to išinu ir toliau gyvenau socialiai priimtiną gyvenimą. Tai. Ai, tai ta komplikacija, kad tu negali pasakyti savo draugam, pavyzdžiui? Nu, tipo, ne, nebūtent savo draugam, ne savo tiem geriausiam draugam, tai ir, ir skaito tenais, ir žiūri viską, ten viskas normaliai, bet tik kai kuriems žmonėms kartais atrodo, nu, net nežinau, kalvos negėda, žinai, tipo, toksai atrodo tokios socialinė tokia nuostatos tokia, žinai. Mm. Liktai dar negali vadintis, dar, nu, dar nespasiekti. O kaip, pavyzdžiui, tu supranti atsakomybę už savo talentą? atsakomybė už savo talentą. Galėtum paaiškinti šitą klausimą? Galėčiau. <laughs> E, pagalvojau, kad gali būti dviejopa ta atsakomybė. Gali būti, kad talentas kaip tau dovana ir tu, mhm. pavyzdžiui, ar jauti atsakomybę, kaip liktai tu turi Lyg daugiau kažko, jo, jo, jo. Ne, kaip Dievo pasiuntinys. Arba menas kaip ginklas, kad tu gali savo talentą Aha. panaudoti kažkam, žinai. Ai, kažkokiam kovoti, kažkokiam tikslui. Tai jau šitą. Suprantu tavo, tavo klausimą, jo suprantu, bet, bet atsakyti tikriausiai turiu neįgiamai, nes, nes ne, nejaučiu jokio, nes, nes mano kūryba jinai yra tokia labai be, be idėjos tokios vos. Jinai tiesiog, nu, aš kažką šauna man į galvą, aš parašau, žinai, ir jisai toksai nelabai jis turi kažkokios išliekamosios vertės, mano nėra kažkokie aukščiai idealai ir kažkas mm. tenais. Nu, aš net ne, nekovoju už kokį meninizmą ar kažką ten tokio, žinai. Aš, nu, nėra tokio, aš beje, net netikiu Dievu, tai net tikrai nemanau, kad aš esu Dievo sintinys, to vers negaliu pasakyti, kad ne, atsakomybės už šitą dovaną tokią, tai nelabai jaučiu. Nu, tai vos ne hobį, žinai, tipo. O pavyzdžiui, jeigu tau leistų rinktis, ar, ar atsisakytum talentą? Ar pasiliktum? Ne, man, man tai smagu, man tai patinka. Sugalvoju kokią nesąmonę, prašau, paskaitau, o šitas geras. Gerai, ačiū tau viskas. Viskas, malonu labai buvo su jumis pasišnekėti. Ar ir su jumis vėluoti. Tai gerai, sveiki, aš Aušrinė. Esu iš Kauno rajono Garliavos Janušių gimnazijos ir atvykau iš šito konkurso pirmą kartą. Tai man čia kaip ir nauja patirtis. Tai vad, e, mėgstu rašyti jau nuo mažens, iš tikrųjų išmokau pirmą rašyti ir tik paskui išmokau skaityti, kas skamba keistai bet e, man čia būdas yra išreikšti savo emocijas, savo jausmus. Bet taigi tu nežinojai, ką tu parašai. Nu, <laughs> tai man mama perskaitydavo, aš parašydavau, tai man perskaitydavo. A, geras, kaip įdomi. Bet tu jau, man atrodo, kryptingai eini link rašymo. Ar dar ne? Aš kaip ir neplanuoju turėti tokios profesijos susijusios su rašymu, bet man tiesiog labai patinka menas įvairiom prasmėm, tiek vizualinis, tiek muzika ir uh, rašymas irgi tame tarpe. Tai va čia irgi būdas išreikšti, o jau kaip toliau bus, tai nežinau, žiūrėsiu. Dar nieko tikslaus nepanuoju. Bet, bet eini tai vis tiek sąmoningai. Ir... Nu kažkas prie meno gal bus. Tai mhm. Mm o kaip tu galvoji, tu turi talentą? Nežinau, šiaip. E, manau, kad svarbiausia yra ne tas talentas, ne, ne, jo, ne jo dydis, ne tai, kas įgimta pas save, bet tai, ką tu darai su tuo, ką jau turi. Ta prasme, ar tu dirbi, ar tu tiesiog uh, lauki, kol tau savaime išeis. Tai aš manau, kad reikia daugiau dirbti, negu kad uh, e, šitokių savaiminių dalykų laukti ir aš pati stengiuosi viską išdirbti, o ne bet kaip. Ar, ar tu gebėjai valdyti arba augdyti? Čia toks labai slidus reikalas mhm. kiekvienam asmeniškai. E, man bent jau tai su to valdymu būna užplaukia, būna ne, tokia kaip mūza ateina įkvėpimas ir tada turi viską išnaudoti. Jau jeigu jau ateina tau noras rašyti, tu negalvoji, koks laikas, ar tu nori valgyti, ar kažkas tokio, tiesiog sėdi ir rašai. O vat, kad tokio talento valdymo, kad aš jį įsijungčiau, kada man reikia, tai taip nebūna man. Mhm. O būna, kad komplikuoja gyvenimą tavo talentas. Ne, nemanau, kad taip gali būti. <laughs> o prasme... aps, apskritai rašymas, nes, nu, kaip ir tai yra tavo talentas. Nu, sakykim, taip. Tai manau, kiekvienas toksai, kaip um, toks dalykas gali būti privalumas, tik tai ir jį išnaudoji tam tikrose srityse, kaip tau pačiam patogiau. Ta prasme, pritaikai, pra, praverčia tas rašymas ir, ir ne tik lietuvių kalbos pamokose, bet ir, ir e, papildomoje veikloje ir panašiai. Žinoma, jeigu jau per persistengi su tuo savo talentu arba tau atrodo, kad, tau, kad tu turi per daug talento, <laughs> tai tada nieko gero. Kokie santykiai tavo su kitų dalykų mokytais? E, daugumoj šiaip geri, <laughs> nes aš stengiuosi žiūrėti mokytoją kaip žmogų ir tikiuosi to paties iš jo. Ta prasme, kad nebūtų to tokio tipinio mokinio mokytojo santykių, e, kad labiau būtų abipusė pagarba ir kai aš gerbiu mokytoją, mane gerbia mokytojas. Taip, bet ar nebūna taip, kad e, tave nurašo kaip menininkė, pavyzdžiui, kokią tiksliųjų dalykų mokytojai? Uh, gal Ne, man taip nebūna, nes man visai sekasi ir ta pati matematika, ir, ir fizika, nėra didelių problemų. E, kartais būna tokių pastabėlių, kad va čia menininkė, bet niekada nebūna jos piktos ar kažkokios, kad pažymį numuštų, niekada taip nebūna. Mhm. O tu jauti atsakomybę už savo talentą? Jaučiu. E, aš manau, kad turiu išspausti kuo daugiau ir e, noriu tik sukurti ir, ir kuo kokybiškiau ir kuo daugiau. Tai čia kaip ir atsakomybė prieš jo. skaitytojus, ar ne? Ir prieš tos, kuriem rūpi, ką aš darau, ir dar to pačiu ir prieš pačią save. Taip, nes galbūt tau atrodo, kad tu turi kažko daug, daugiau, ta prasme tau yra duota kažko daugiau, ko, ko kiti jo. galbūt neturi, tu turi tai išnaudoti teisingai. Mhm. Mhm. O pavyzdžiui, jeigu leistų tau rinktis, ar tu atsisakytum talento? Ne, žinoma, ne. Kodėl? Um, nes man patinka, nežinau, ta prasme, e, tas e, rašymas, išsireiškimas, visas, nu, tiesiog aš neįsivaizduoju, ką aš veikčiau, jeigu nedaryčiau visų uh, piešimų, rašymų, fotografijos ir visų tokių dalykų. Mhm. Mm neįsivaizduoju, neįsivaizduoju, kaip realizuočiau save. O ką tu dar veiki gyvenime? Aš stengiuosi užsimti kuo daugiau. Mhm. Mm aš, man labai patinka filmai, fotografija turiu didelių planų bent jau šiuo metu. Tai va, rašau labai, beveik kasdien rašau, e, piešiu, tapau, e, groju gitarą, elektrinę, akustinę. Tai va, sakau, stengiuosi apsimti kuo daugiau, tik tai man gal su šokiais kokiais netaip sekasi. <laughs> Praktiškai visapusiška menininkė. Gerai, ačiū tau. Dėkui. Vadlagą, atvykau į pasvalį čia iš kaimininžinio miesto, iš Panevežio. O. Aukštaitijos sostinės. Mm. Ir, ir, ir ką, ką, ką rašai? Na, aš rašau apysakas, mokslinę fantastiką, dalyvauju prozo sekcijoje, mm. dalyvauju čia šitam konkursė pirmą kartą. Aha gal, būčiau gal ir anksčiau čia pradėjęs dalyvauti, bet aš niekada tai negirdėjau, kad toks egzistuoja. Bet tai, kai de, čia dešimtoje klasėje pas mus nauja lietuvių mokytoja, e, perkelia mus į kitą grupę. Tai pas ją e, ant stalo mačiau lapą, ta, kaip ir reklama šito konkursą. E, susidomėjau, paklausiau, kas čia yra. Ir tada taip ir. Tai netyčia visai. Na, iš dalies galima taip. O rašytojas tyčia? Nu, Nežinau, sunku pasakyti iš tikrųjų. O dabar jau kryptingai eini to keliu? Dabar jau kryptingai. Aha. Ir žadi sėti su to kažką gyvenime? Iš tikrųjų, turiu tokių planų. Mhm. O kaip tu galvoji, ar tu turi talentą? Na, matot, aš pats nelabai galvoju, nelabai žinau, kaip čia su to talentu sakyti. Mhm. Jeigu čia logiškai kažką. <laughs> Gal ir nelogiškai. Dirba. Mm aš apie talentą apskritai nelabai galvoju, nežinau, ar toks dalykas rašyme iš vis yra, ar yra reikalingas, nes kiek aš rašau nuo 8 klasės ir Iš tikrųjų, kai pradėjau rašyti, mano nu, stilius buvo ganėtai prastas. E, bet dirbau, dirbau ir dabar patekau iš šitą konkursą. Tai tiki, kad viską galima padaryti darbo, ne savo rankom. Taip. Ir nėra jokio talento. Aha. Nesakau, kad nėra jokio talento, aišku. Kai kurie žmonės gal, nors, gal ką nors imlesni kokiems nors dalykams, ypač jeigu tas dalykas yra jiems mėgstamas. Pavyzdžiui, aš, e, isto, aš istoriją domiuosi nuo pat mažens ir man istorija labai sekasi, bet uh, kokia rusų kalba, kurią nelabai domiuosi, tai prašiau. Tai svarbiausia yra, vis tiek sakai, kad svarbiausia dirbti, ne? Svarbiausia dirbti, jeigu mėgsti tą dalyką, jeigu dirbi, tai manau pasiseks. Mm, bet man atrodo, kad vis tiek yra kažkoks pradinis taškas, vadinasi. Uh, yra kažkoks talentas? Tai čia labai ganėtinai net ir filosofinis klausimas, o aš pats nesu filosofas. Aha, bet ką tu galvoji, ne, nebūtinagi būti filosofu. Aš iš tikrųjų tiek daug apie talentą ir tokius dalykus negalvoju, prastai aš e, tiesiog dirbu. O kaip tu galvoji, ar gali trukdyti žmogui talentas? Jeigu žmogus jaučiasi labai talentingas, jeigu jis jaučiasi, kad labai gerai sugeba, tai gali jam netgi atsikirsti atgal, jeigu jisai per daug pasitikė savimi ir po to pradeda vertinti kitus silpnai, e, nekreipia dėmesio į kritiką. Tai jeigu, man, jeigu man, per, manai, kad esi talentingas blogąją prasme, kad manai, kad visi kiti už tave prastesni, tai tada tikrai gali pakengti, nes jeigu nepriimi kitų kritikos, jeigu, visi, jeigu nenori tobulėti, tai tada ir netobulėsi. Mhm. O tu jauti atsakomybę už tai, ką tu rašai? Ar tiki, kad gali pakeisti pasaulį savo tekstais? Na dabar tai tik tai turbūt nelabai. Bet manau, kad tekstas gali pakeisti pasaulį, nebūtinai mano, bet mhm. žmogaus tekstas gali. O koks yra tavo tikslas rašymo? Kodėl tu apskritai rašai? Na, aš e, iš tikrųjų daug e, pagrindę rašau tam, kad praleist laiką ir pas mane tiek galvoje tiek daug minčių konkuliuojasi ir aš e, man norisi juos išle, išreikšti kaip kokį nors būdą, tai rašymas yra toksai vienas iš tų būdų. Mhm. Bet kur, kur tu eini su tuo rašymu? Tai manau vis dėlto, jeigu jau noriu būti rašytojai, tai jau knygą reikia išleisti. Tai va, filologai ne visada labai aiškiai kalba, kartais nelabai ryšliai, kartais labai ryšliai, kartais filologai dainuoja, kartais nedainuoja. Trečias sezonas ir dilema tokia, kad, kad nežinia, kas dainuos, nes aš tai nedainuosiu. Šiandien tai tikrai ne. Šiandien tikrai niekas nedainuos dėl to, kad, dėl to, kad mes jaučiamės ganėtinai socialiai atsakingi ir esam, bent jau aš taip galvoju. Ir galvojom, kad reikia pakalbėti apie tai, apie ką reikia pakalbėti, apie tai, kas vyksta dabar, apie tai, kam negali nebūti skirtas eteris bent penkias minutės. Pasakyk, kur mes sėdim. Mes sėdim dabar uh, parke, taip, jis man atrodo labai negražiai vadinasi, ne? Mhm. Jo, bet... Uh, e, Klaipėdai parke. Klaipėdas vienam iš parkų. Čia gal Danės skveras, kaip kažkaip gali taip vadintis. Jo, Danės skvere. Gražiai. Tai va, tai šiandien įvyko daug, arba vakar, nežinau, kada transliuosim laidą, įvyko, įvyko sudėtingų dalykų pasaulyje. Belgijoje sprogo trys bombos ir Aš iš tikrųjų pasikviečiau Salvę, kad jį padainuotų, bet kai mes susitikom ir aš jai papasakojau, kasgi šiandien įvyko, jis sakė, kad ne, mes tikrai nedainuosim ir kad mums reikia apie tai pakalbėti. Kodėl salvė mums reikia apie tai pakalbėti? Sveiki. Um, mums reikia apie tai pakalbėti. Nežinau, ar mums reikia apie tai pakalbėti. Mes galime apie tai ir nekalbėti, bet iš tikrųjų tai penktadienį man yra lietuvių kalbos įskaita. Ir ten aš kalbėsiu apie tai, kad kad žmonėms visais laikais reikėjo ir reikia išmokti gyventi pavojuje ir e, statyti namus ant ugnikalnių. Ir man atrodo, kad šiandien tai yra tik dar vienas argumentas į mano kalbą ir apskritai, kad vis dar reikia mokytis tų dalykų ir niekas niekur nedingo ir nedingsta. Ne? Mhm. Vis tiek, kaip buvo, taip ir bus. Ne, nebūtinai, tiesiog kaip buvo, taip yra. Bet kaip bus, tai priklauso nuo mūsų. Tiki, kad bus kitaip, gali būti kitaip. Aš tai nelabai. Ne, nu, tai jeigu žmonės paimtų ir, ką žinau, galbūt pradėtų mąstyti visi kartu sudėjus, visi. Yeah. Nes aš nemanau, kad tai užsibaigtų tiesiog, žinai, tam tikrų galvų slaptų nušovimų arba ten skaldimu. e, suskaldimu arba su, sutvarkimu, žinai. Čia man atrodo yra kabinamos pačios prigimtinės idėjos. Bet faina, svarbu, kad egzistencija. <laughs> tipo gyveni, gyveni, žinai, nesvarbu, ką darai, vis tiek tas pats. vis tiek tas pats. Geras tas taisyklės 21 amžiaus. Pavyzdžiui, tenai mat ant tvoros tupi kirai. Žinai, jie, atro, jie jaučiasi ramus, jie žiūri tekantį vandenį, jie jaučiasi ramus tol, kol kažkas kitkas jiems ant galvos nepapapoja. Bet kai pakakoja, jie tada jaučiasi labai neramus Taip. ir pradeda plasnoti <laughs> sparneliais. tas, kuris pakakojo, irgi žiūri įtekantį vandenį ir jam atrodo ramu ir tada kol kažkas ant jo nepakakoja. Ir taip, ir taip na, visą laiką, tiek kiek yra laikas. Aš labai iš tikrųjų gerai atsimenu tą rytą, kai e, Paryžiai buvo viskas. Irgi atsimenu ir tą rytą. Tą patį rytą tu man pasakėjai. Mm. Ir aš taip atsisėdau virtuviai ir galvoju, aišku, be visų keiksmažodžių, kuriuos tuo metu galvojau ir galbūt netgi pasakiau garsiai. Štai kai mokais, iš tikrųjų taip normaliai mokais tą visą istoriją ir sėki e, visus tos dalykus, kurie buvo du pasauliniai karai ir visas tas šūdas ir visas mėšlas, kuriuo ten <laughs> visi drapštėsi. Na nu, čia HBO, čia galim sakyti viską. Ir tada pagalvoji, kiek dar turės būti šitų drapstimusi ir kiek, kiek dar turės būti viso šito mėšlo. Man atrodo, kad čia nesibaigs tas mėšlas. <laughs> Nihilistinė gaida, Adamas Zibė. ja. mm. Ne, bet turbūt, kad nesveiktų. Kada baigsis, kodėl? Nesąmonė. Mm. Dažnai. Tikrai ne vienokią ar kitokią formą. Gal. Nu ir ką mums daryti dabar šitą laidą? Na nu, aš galiu padainuoti, bet tai bus labai liūdna. Nenoriu šiandien dainuoti, sorry. Nedainuosiu. Mes kalbėjom 9 minutės ir salė vis tik nepadainavo. Galim tiesiog patilėti ir rašyti šiek tiek garso. garso. Ja. Žinai, kas man labiausiai patinka, kad tu iš esmės sėdi um, Klaipėdai parke atsigalvoja apie tos dalykus, jis negali žinoti tik, nu, tikslaus priežastingumo ir negali žinoti to priežasčių ir negali iš tikrųjų susidaryti tikro, nu, kaip pasakyti, politinio vaizdo, kas ten iš tikrųjų vyksta, nes, nu, kaip pasakyti, tai yra nepaprastai sudėtinga ir ta informacija, aš manau, bent jau taip, tai jinai yra net neviešinama. Ir tu, žinoma, gali įjungti penkis ekranus, ten BBC e, ir taip toliau, bet vis tiek tai nebus tai, nes tu nežinoji, ką žmogus mane, kai jisai tai sus kai jis užsidėjo, žinai, lemenės su, su, su bombom ir susprogdino. Viskas, ką tu gali daryti, tai sėdėti ir tiesiog um, tylėti ir, ir, ir viskas. Einam gal jau. Jo, galim. Laidą rengia Teatras Linolėlės, laidą vedžiau aš, Adomas Zubė.